архітектура це епоха. От ви вивчали в інституті афінську архітектуру Парфенон Ірахтийон, пропілеї. Але знаєш, що мене найдужче вражає в давніх греків? Не їхні храми і не їхні статуї, а перший рядок присяги. Я не зганьблю священної зброї і не залишу товариша котрий йде в шерезі поруч. Не залишу товариша. Я не розумію, який зв'язок, відверто призналася Ірина. А такий. Нащадків не приголомшиш помпезністю. Та й не в тому суть. Ми повинні спорудити будівлі, які засвідчать що ми перемогли страшне лихоліття та лишилися добрі, любили і поважали людський рід, одне одного, дбали за всіх, за пучечок світла для кожного, розумієш? Нехай стане метою для кожного архітектора. До кінця життя пучечок світла для кожного. Це страшенно важко особливо зараз. Бо ще й житлом не забезпечили людей, а вже треба забезпечувати гармонією, красою. Архітектура увібрала в себе досвід пращурів. Вона ще історія, пучечок світла. Так можна рознести сонце по комунальних квартирах. Корисне, скромне. Це був виклик, але дуже несміливий або тонко і глибоко розрахований. Це необхідність. Електростанції теж мусять бути красивими. І тут ти виявився на рівні. Про що ви, Василю Васильовичу? запитав Сергій. У його очах палала напруга. Він міцно стиснув вузькі губи. Схвалено твій проект теплової станції не тільки схвалено. Ти сам реалізовуватимеш його, очолиш групу. Ще й станція стоятиме в дуже красивому місці. Де? В Крим'яному. А поруч будуватиме Павлюк? Тищенко покуйовдив на голові рудувату кучму. В останній момент вирішили переграти. Павлюк будуватиме в іншому місці. Трохи пізніше. Сергій не міг приховати радості, і було видно, що його радість тішить Тищенка. Це правда? Ух ти, аж жарко стало. Він вийшов за столу, міцно потер руки та раптом опустив їх. Мабуть, у Павлюка нові доробки. Чого переживаєш ти? сказав Тищенко. Але було видно, що йому сподобалася Сергієва збентеженість. Справді, підтримала Клава. Коли вже його проект зарізали, воно то так промимрив ірша. Тільки так, рубанув широкою долоною повітря Тищенко. Твій проект гарний. Ну, поки що не космічні лінії, зате просто і зручно, прекрасна композиція з естетичного боку. Тобі вдалося поєднати дві тенденції. Він жорстко потер підборіддя і додав, мов би, виправдовуючись. А Павлюк він давно зупинився, творить за одним шаблоном. Хоч би раз спробував ризику. Наперекір авторитетам та й собі самому запам'ятай твій новий проєкт мусить бути не схожий на цей принципово. Але ж ви самі сказали, існує досвід, історія. Правильно, то їхня історія, а це наша нової доби, нового суспільного укладу. По наших будівлях нащадки бачитимуть, як мислили і які ми були. Ну от. Він різко, попри свою статуру, повернувся на каблуках і вже зовсім в іншому тоні сказав З тебе мого реч. Було видно, як Сергій спаленів і розгубився.